Za vrijeme Allahov poslanika alihi salatu oslam vjera je upotpunjena u Otreku. Vjera je upotpunjena. Jedan od zadnjih kuranskih hajta koji su objavljeni poslaniku alihi salatu oslam jeste treći ajt suvi od Majde u kojem dijelu, u čijem dijelu se kaže اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Danas sam vašu vjeru usavršio. Svoju blagodat time prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam takav islam bude vjera. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala objavio nam je što nam je potrebno. I putem svoga poslanika Muhammeda alihi salatu sam u detalje nam je sve pojašnjeno. U knjizi Kur'anu što nam je potrebno. Od naše vjere Allah ništa nije izostavio. Kao što je rekao Mafa Rabna fil kitab i minši. Mi u knjizi, ama baš ništa nismo izostavili. Sve smo pojasnili. Da nam to bude još jasnije, propisi koji su sadržani, koji se nalaze u Kuranu, poslanik i Salatu je samo praktično ih je I nije ostao jedan propis da ga poslanik i Salatu nije pojasnio. Pa ste čuli da pa kažu shabi, nije otišao od nas Allahov poslanika Sallallahu sam nije umro. Sve dok nas nije obavijestio je ptici koja se kreće na nebesima. Ako je dao meni čak od njoj znanje, onda zasigurno sve objerenje ne koristi. Nije ostalo ni jedno dobro da nam nije ukazano to dobro, nije ostalo ni jedno zlo da nas nije upozorio poslanika Ali Sallallahu sam na to zbog. Zato svaki vijednik i vijednica trebali bi svoju vjeru graditi na Koranu i na Sunetu. Sve ono što praktikuju, ono što govore, ono što rade, trebali bi zato dokaz imati ili iz Korana ili iz Suneta poslanika Alihi Salatu sam. I Allahu poslanik Alihi Salatu je rekao, ostavio sam vam dvoje Ko se bude toga držao i za mene nikada neće zalutati, neće skrediti s pravog puta. Ostavio sam vam Allahovu knjigu i moj sunet. Ostavio sam vam Allahovu knjigu i moj sunet. I onaj ko se bude držao Allahove knjige Kur'an Kerima i vjerodostojnog suneta Allahovog poslanika alihi sallam sigurno će biti na stramputice. Zato vjernik i vjernica ne bi trebali da istrčavaju, da imaju svoje stavove, imaju svoje mišljenje, da postupaju kako oni hoće, sve dok zato ne budu imali dokaz iz Korana ili Sunneta. Što je bilo potrebno od vjere, Allah nam je objavio i vjeru upotpunio. Ništa novo mi nećemo dodati od sebe, a da neće nešto od vjeri otići. Poznato. Početak sura Al-Huđurat, čitajte. 49. sura, pored slijedi kuranskih sura, jeste sura al mnogi komentatori Kur'ana zovu sura Ahlaka, sura Adaba. Zato što nas Allah subhanahu wa ta'ala kroz nju, kroz 18 njenih ajeta, odgaja po mnogočemu, u kako da se obhodimo prema njegovoj riječi, Kur'an. prema sunnetu poslanika i srca, kako da se jedni prema drugima obhodimo, kako da se obhodimo prema onima koji nam donose vijesti, kako da se muslimani jedni prema drugima obhode, kako da se obhode ljudi, općenito jedni prema drugima tako? Sura Fat. Prvi ajet sura al hujurat Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja ejuha alladina amin. A čuli ste. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhu kada vam Allah kaže, ovi koji vjerujete. Ja ejuha alladina aminu, dobro načulite svoje uši. Iza tih riječi dolazi ili naredba ili zabrana, s čim praktikovanjem ili ostavljanjem tvoj se iman povećava ili smanjuje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja ejuha alladina aminu, ovi koji la tuqaddimu bejne jede illahi wa Nemojte ići ispred Allaha i Allahovog poslanika. Kako je kod nas prevedeno u postojećem prijevodu, nemojte se ni za što odlučivati u vjeri dok zato ne upitate Allaha i Allahovog poslanika. Odnosno dok ne konsultujete Kur'an i sunnet Allahovog poslanika ali Da li se to nalazi u Kur'anu? Jer što je od vjeri Allah je sigurno pojasnio Kur'an ili sunnet bilježi Buharija povod objave ovog ajeta. Znate koji je povod objave ovog ajeta? Dakle, ovim ajetom Allah nam zabranjuje da mi istrčavamo, da mi govorimo od sebe. Znam ili ne znam? Ne znam, nisam učio, ne znam, neću da govorim šuti. Neću da radim, od sebe izmišljam. Ha. Danas problem kod nas, muslimana, većine muslimana, što mi unaprijed imamo formiran stav, formirano mišljenje, dugo godina nešto radim, E, kad je nešto to ospori, od toga ospori, daj, čupaj, traži gdje ima dokaz da pa opravda. Ne. Vjernik treba prvo da uči Kur'an, uči sunet Allahov poslanika sa ocem. što god dađe u Kur'anu prihvati, što god dađe u sunetu prihvati. A ne unaprijed da radi on što on hoće, pa poslije da se nekako pravda. Kada čujete povod, koji je bio povod objavljeno ovog prvog rata svojeg u onda ćete se zapitati kakvi su naši stavovi, kakve su naše riječi, kakvi su naše postupci. Dakle, bilježi Buharija u svome sahihu i muslim, jer to se hadis bez sumnje, da je poslaniku i Salatu sam došla delegacija, skupina ljudi iz jednog plemena, naroda temina. Boravili određeno vrijeme kod njega, učili vjeru i trebaju da se vrate svome narodu, da podučavaju svoj narod. I treba sad da, im se odredi neko koje koja će se vraćati prilikom donošenja odluka i Pa kaže Ebu Bekra radijallahu ta'ala, Allahu poslaniće odredim tog i toga. A Omer s potpunom suprotnog čovjeka. Allahu poslaniće ne, odredim to i to. Pa kaže Ebu Bekr, Omer nisi rekao, nisi predložio drugog čovjeka osim želje da mi se suprostaviš. Pa kaže Omer nisam, ja smatram tog čovjeka, nemam reći zato i nakon toga dolazi objava ovoga O vjernici, nemojte ići ispred Allaha i Allahovog poslanika. Šta mi govorimo, šta mi radimo u vjeri, kakve mi stavove svakakve imamo mišljenja, ovo je smiješna stvar. A pogledajte, dakle, zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala objavi. Zatim drugi ajet, opet odpočinje, ja i uheldine amen. Ovi koji vjerujete, la tarfeu asvatakum fauka sauti nebi. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض en a'malukum wa antum la tashkurun. O vjernici, opet. Ako ste vjernici, slušajte nešto vam se naređuje ili zabranjuje, budete li radili što vam se naređuje, vaš iman se povećava, ne budete li radili, vaš iman će opasti. Pa kaže, nemojte, o vjernici, nemojte dizati svoj glas iznad vjerovjesnikovog glasa. Jeste, za vrijeme Allahov poslanika Alisa Osobit je bio živ, kada bi se s njim razgovaralo, trebalo se razgovarati sa Edebom, nije se smio glas dizati iznad njegovog glasa. Nakon njegove smrti kažu učenjaci da se ovaj ajet odnosi na mišljenje. Nemojte izdizati svoje mišljenje iznad poslanikovog mišljenja. Iznad onoga s čime je došao poslanika i Salatozna. I nemojte ga dozivati kao što jedan drugog dozivate. Nemojte smatrati njega kao jednog od vas, običnog čovjeka. On je poslanik, on je došao u vjerom, za završetak ajeta je pogovor. Da vaša djela ne bi propala da vi to i ne primijetite. Da vaša djela ne bi propala da vi to i ne primijetite. A mnogi danas ljudi izdižu ovako treba. Biće ovako kako ja kažem. Ti mu kažeš hadis, kuranski ajet hadis, on odmahuje rukom. Onako kako je naučio, ha, od ovog šeha svog i onog šeha njega nije pitao za dokaz, slično, tako je naučio i on maščin tim mu došao od kuranskih ajta ili hadisa, on se toga neće ostaviti. A to je opasna stvar. Allah najbolje zna naše stanje vjersko upravo je zbog toga ovako. Što ne poštujemo Kur'an i sunnet kako bismo i koliko bismo trebali poštovati. Što nismo svjesni vrijednosti Kur'ana i sunneta. Allah subhanahu wa ta'ala objavio je najbolju knjigu, najboljem poslaniku, preko najboljeg meleka. To je naša vjera, to je naša knjiga. I trebamo biti ponosni na to. Što imamo još uvijek, Allah se zavjetovao, obećao da će čuvati Koran. Za prethodne knjige Allah nije obećao da će ih čuvati, zato su i doživjeli izmjene. Samo za Koran Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će ga čuvati. I ostaće sačuvan od izmjena do sudnjena. I treba da nam bude to dika i ponos što imamo pred sobom recept kako da uskladimo svoj život, da ne skrenimo s pravog puta. I mi to imamo. I mi to čitamo, jel tako? Mnogi od nas, ja vjerujem da nema od nas čovjeka koji nije pročitao Boga. Ima. Ljudi, dakle, pročitaju Kur'an, međutim, malo šta iz Kur'ana praktiku. Evo imamo i Buhari, imamo i Muslima, imamo i Ebu Davuda, imamo i Tirmiziju, sve prevedene hadijske zbirke. I mnogi od nas čitaju te hadise, međutim, Allah najbolje zna Razlog našeg znači, takvog odnosa pravom Korana i Hadisa jeste što ih dovoljno ne poštujemo. Što nismo izgradili na ispravan način svoj odnos prema Koranu i Sunetu. A draga braću, to je tekako opasno. Ha, kada ti babo nešto naredi, i ti uradiš. I opet ti naredi, i ti uradiš, i opet ti naredi. I što god ti naredi, ti uradiš, to je znak da poštuješ svoga što god ti majka naredi, ti izvršiš, poštuješ svoju majku. Možeš ti govoriti, ja volim tebe, i moje srce izgori, majka naredi, ti se obučiš, majka naredi, ti se obučiš, ništa ne izvršavaš. Kakva je to ljubav? Hm? Dokaz da poštuješ svoje roditelje jeste da se odazivaš njihovim naredbama i zakonama. Hm. A Allahu pripada najvišeni primjer. Dokaz da poštujemo svoga gospodara i da volimo svoga gospodara Allah subhanahu wa ta'ala jeste da poštujemo Kur'an i Sunnet. A dakle, poštivanje šarijetskih tekstova, Korana i Sunneta je kako ozbiljno. U onolikoj mjeri koliko poštujemo kuran i Sunnet, u tolikoj mjeri poštujemo svoga gospodara. Sad nije došao Kur'anski ajet u suri Al-Imran kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Reci ako tvrdite da Allaha volite, onda mene slijedite, to je dokaz ljubavi da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dokaz da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala jeste slijedjenje onoga sa čime je došao poslanik Ali Srca. Dakle, praktikovanje njegove vjere. Mnogi prizivaju da vole Allaha subhanahu wa ta'ala. I to se ne može provjeriti. Zašto? Zato što ta ljubav nalazi se u srcu. Ne možeš čovjeka otvoriti, osvojiti da vidiš u njegovom srcu tu njegovu ljubav. Mnogi, prizivaju i mogu da prizivaju, ali Allah postavio mjerelo to je ovaj 31. ajat ali Reci, ako tvrdite Allaha da volite, onda mene slijedite. Reci o Muhammede, ako tvrdite da Allaha volite, mene slijedite. Ono sa čime sam ne došao. Zato je dakle potrebno da izgradimo ispravan odnos sprem Kur'ana i Sunnita. Zasigurno naša vjera će se popraviti. Više ćemo praktikovati svoju vjeru kada budemo više poštivali šarijetske tekstove. Kako, na koji način poštivati šarijetske tekstove? radovati. Kad nam dođe kuranski ajat, dođe nam vjerodostojen hadis, u njima se nešto naređuje ili zabranije, to trebamo prihvatiti bez imalo kolebanja. U tome je korist za nas. Ništa nije objavljeno u Kur'anu, da to nije radi naše koristi. Ništa nije naređeno, osim radi naše koristi. Ništa nije zabranjeno, osim radi naše koristi. I to trebamo objeručke prihvatiti bez imalo kolebanja. Nakon što nam Allah nešto naredi, ili što nam naredi Allah poslanik alihi rodzom, ne trebamo slušati nikoga više, mako on bio. Ne trebamo čuvati ničiji drugi hator. Allahu hator, što naši stari kažu, je najpreći. Da se Allahu da prednost, Allahu i Allahu poslaniku alihi rodzom, da se da prednost bez imalo kolebanja. A kada dođe naredba, u Koranu i u Hadisu trebamo prihvatiti objeručki, bez imalo kolebanja. Ne slušati šta kaže naš šejh, šta kaže naš imam, šta kaže ovaj i šta kaže ona. 36. ajet sura al kaže Allah subhanahu wa ta'la وَمَا كَانَ lil وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ Nijedan vjernik Nijedna jedna vjernica. Jel da smo vjernici? Kažemo za sebe da smo vjernici? E onda trebamo ovako postupati. Kažemo, nijedan vjernik, vjernica, kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, nemaju pravo da po svom nahođenju postupi. Nijedan vjernik, nijedna vjernica, ako tvrdimo da smo vjernici, ne možemo postupati po svome nahođenju. Jes trebamo raditi ono što je Allah naredio što je naredio Allahu poslanik alihi Zato bez imalo koleba, kada Allah nešto naredi, naredi Allahu poslanik alihi sallam, to treba prihvatiti. Na drugom mjestu u suri Nur kaže Allah subhanahu wa ta'ala 51. majetu إنما idha قول ila Allahi wa rasulihi li jahkume ليحكم بينهم yakulu sami'ana wa وأطعنا Wa ulajka المفلحون Samo vjernici, opet vjernici, tvrdite da ste vjernici, tvrdimo da smo vjernici, tvrdimo, dobro, na ovakav način ćemo dokazati svojima. Tvrdnju, riječi, ostaje po strani, dokaže svoju tvrdnju. Svaka tvrdnja mora da se dokaže. Hm? Samo vjernici govore, kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da im u nečemu presudi. Samo vjernici kažu se ne anava Kako se pravi Ha, ovaj pa glasnije, nemojte onaj koji govori poluglasno kod da nije siguran. Ha, sam ja na ovom planu, ha? Čujem pokoralost. Imamo još neko drugačije da kaže. Znači, je stali sad ovaj pita? Jasno, reci sigurno. Čuli smo i pokorili smo se. Nije čujemo i pokoravamo, čujemo i pokoravamo se sad. A sutra ne, čuli smo i pokorili smo se. Tačka, nema više razmatranja. Kada Allah i poslanik, kada nas pozovu, da nam nešto odredi presude, mi samo kažemo čuli smo i pokorili smo se. Završeno. Za sva vremena Allah je rekao tako, rekao je poslanik Ali sam tako to ostaje do sudnjega dana. Čuli smo i pokorili smo se. Zato Allah kaže na kraju ajeta وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Samo će takvi uspjeti. Samo će takvi uspjeti koji se na ovakav način budu odazivali bez imalo dvomljenja Allahovim propisima, propisima njegovog poslanika alihi salatu samo će takvi uspjeti. Na ovakav način. Allah rekao, rekao poslanik alihi salatu Samo će takvi uspjeti. Zato, kada čitate koranski ajed, čitate hadis Allahovog poslanika alihi salatu i oni u sebi sadrže neku naredbu ili zabranu, nemoj se nimalo pomiti, prihvati to. Dakle, prvo, prihvati bez imalo kolebanja. Drugo, drage duše, ima ljudi koji kada se upoznaju sa nekim propisom prihvate, ali lome se. Nisu to prihvatili drage duše i takvi zasigurno ne porade, ali na sebi ostavit će taj propis. Neće ga praktikovati. Ostavit će taj propis. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Nur, 63. majtu, opasan koranski ajat. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Tako mi tvoga gospodara o Muhammed, kaže Allah. Čitate Kur'an, tako nalazite brojne zakletve da se Allah zaklinje s ovim, s ovim, sa suncem, sa mjesecom, sa noći, sa zorom, sa duha i tako, i tako. I vidite da to nisu male zakletve. Sunce, mjesec, to je od ogromne vrijednosti. Noć, dan, i kada vidite nakon te zakletve što Allah poručuje, vidite da je to itekako ozbiljno. Ono zbog čega se Allah time vidite da je ozbiljno. Što mislite koliko je sad ozbiljno kad se Allah zaklinje sobom? Allah se sobom pa kaže tako mi tvoga gospodara o Muhammedu. Tela rabbi kelaju Tako mi tvoga gospodara o Muhammedu oni neće vjerovati. Neće biti vjernici. Sve dok tebe u svim svojim sporovima ne uzmu za suđenje. god po pitanju bilo čega imamo spor, imamo nesuglasicu poslanika, odnosno ono s čime on došao, tu trebamo tražiti svoje rješenje. I da nije koranski ajde. I nikakve tegobe u svojim dušama zbog tvoje presude ne osjećaj. Dakle, tome se potpuno gledaj. Poznat vam je, a? slučaj koga bilježe mnogi komentatori nakon ovog Kurbanskog ajta. Da su došla dvojica ljudi, sporilo se, imali spor, nešto su se posvađali i došli Allahom poslaniku Alihi Salatu I poslanik presudio. Ali jedan nije bio za to presudom. nikako kako ne odgovara. Pa kažu, hajmo pitati o ne, a hajmo pitati u Bekra. Došli je u ovaj kaže šta je, spojimo se, bili smo kod poslanika Alihi Salatosa i on nam rekao, on nam presudio, međutim, ovaj moj akval prijatelj nije zadovoljan. Kaže, nema ja to, što? Poslanik presudio, to je tako. Džaba presuda ostaje isto. Ovaj da dalje nije zadovoljan. Kaže, hajmo Omer. Možda Omer drugačije kaže, danas mnoga braća, mnogi muslimani ne svidjaju od jednog, ajmo pita drugog, ajmo pita trećeg, ajmo do 50, to je kod mene dovoljno. Došli Omeru, a znate ko je bio Omer? Došli Omeru, šta je, imamo spor, bili smo kod poslanika, presudio pa nam nije zadovoljan. Kod je Bekra, vratio nas na poslanika, na istu presudu nije zadovoljan. Kaj nisi zadovoljan, sin, kaj sad, sad, sad, Sad ću ja posuditi, bit će si tekako zadovoljiti. Ono ne poznato što je to. Položio ga voda ovom položaju. Allah subhanahu wa ta'ala poslanik, ali i sad sam kada nešto presude, odrede, tome se trebamo predati i drage duše to prihvatiti. Braću, vraćajmo se stalno na ovo. U tome korist za nas. Za ne kaže Allah subhanahu wa ta'ala, vi nešto mislite da je dobro za vas, a ono ispadne zlo, kako se je u mislite da je nešto zlo po vas, a ono je dobro po vas. Mi ne znamo. Allah je sve znajući, njegovo znanje je sve obuhvatno. Mi ne vidimo dalje od ovog zida. Mi ne znamo šta će se desiti za deset minuta. Allah znamo kakvi ćemo biti i na čemu ćemo skončati svoj život prije nego nas izvoji. ko znanje je sve obuhvatno. I propisao nam vjeru koja odgovara. Allah nikome ne želi da otežava. Naša vjera je lahka. I zasigurno u njima se nalazi odgovor za sve naše probleme. Zato ne treba tražiti mimo onoga što je došlo u su ne vidite nigdje drugo. Dakle, što nam dođe od Allaha trebamo prihvatiti, bez imalo kolebanja. To trebamo prihvatiti drage duše, ne sa tegobom. Jeste ponekad neki propis su teški čovjek, a ne smije se predavati. Mora se boriti da ostane na tom propisu. Nije lahko klanjati noćni namaz. Nije lako uštad podoći na sabah namaz, tako? A čovjek se treba boriti s tim. Naši prethodnici isto tako borili su se, naši koji su živjeli prije nas, borili se sa noćnim namazom, pa jedan od njih kaže, borio sam se sa noćnim namazom 20 godina, da bi poslije 20 godina uživao u noćnom namazu. 20 godina čovjek se opirao, prespi, probudi, prespi, probudi, borio se. Hm. Pa jedan kaže, bukao sam svoju dušu, Allah ona je plakao, teško, pokornost, valja, klanjat, valja, postit, valja, ovo, valja, ono, teško. A kaže, ja nisam prestao je vući sve dok ona nije krenula razdragana. Treba se boriti duša, voli rahatluk. Ali braće, ne mogu se sastaviti dva rahatluka nikad. Tako, pravi rahatluk je osjetio onaj koji odmara nakon rada Onaj koji odmara nakon odmora, svega će odmara? Ima muslimana koji ustanu ujutro, probude se kaže čeka da malo odmorim. Čekaš odmah? Kaj čeka da malo? Taj osjeća slast odmora rahatluka. Pa vraću, ne mogu se sastaviti dva rahatluka. Onaj koji je rahatlučio na dunjavku, na to neće osjetiti rahatluk. Poznato, sino smo govorili o mamu Ahmedu, da je bio viđan stalno od jedne halke do druge halke, stiče znanje, prenosi znanje, pa su mu rekli, to, to Kaže, nema odmora sve dok ne zakoračimo nogom u džanet, Nema odmora. Nema halka. Dakle, nakon toga, nakon što prihvatimo i drage duše, jer prihvatimo taj propis, trebamo prihvatiti radi Allaha nemojmo živi bili da to prihvatamo radi nekoga drugog. Da bi nas neko vidio da idemo u džami. Klanjamo tuđi. Ako ideš u džami, da te neko vidi na sabah, bolje pa neko tuđi. Radim ovo da bi me neko vidio. Neki dan u Beču dođe momak, nema znanja vjerovatno. Poslije kindije, mi klanjali kindiju, okrenuli se, zikrimo, završili sa zikrom, dođe, kaže, mogu ja spojiti takšan način, ako možu? koje znači, se, kako se odrekao svima. Okšan, se spojavio, ili u okšanskom vremenu koje putnik, znači putim, idem naput. Okšan i jacija se spojavio ili u okšanskom ili u acijskom vremenu. Kad je tebi lakše? A šta bi u kindijskom vremenu? Kaže, ja putujem 14 sati, idem daleko. 14 sati se pa neko sinko, autobus toliko vozi, mora stati negdje pola sata odmah. Kaže, dobro šta ako ne stanem. Rekao, klanjam u autobusu. Ali rekao, ne da klanjaš na stolici. Već znači, na hodniku. <gasps> kaže, kako ću ja pred ljudima sad na hodniku? Rekao, idi po žalbi, manje ćete ljudi vidjeti. Ali rekao, ti ne klanjaš pred ljudima, pa ti klanjaš pred gospodarem ljudi. Klanjaš pred gospodarem ljudi, ti ne klanjaš, ne klanjaš pred ljudima. Mnogi da poprivate određeni propis zbog ovog ili onog. Pokrije se zbog ovog ili onog, ne znam. Ovaj ili onaj propis pa koji je zbog ovog ili onog. Ako to nije radi Allaha, prije ili kasnije to će ostaviti. Sigurno. Prije ili kasnije to će ostaviti. Zato što god nam dođe u Kur'anom sunetu prihvatimo drage duše i radi Allaha. Nije radi koga Zatim to s čime smo se upoznali praktikujemo ništa nam neće vrijediti to što ćemo se upoznati sa dotičnim propisom, nadopom ili ako to nećemo praktikovati. To će samo biti dokaz protiv nas. I brojni su koranski ajti hadisi u kojima se naređuje pokornost Allahu, da se pokoravamo, da činimo ono što je Allah naredio. Posmatran je hadis također kod Buharije i kod muslima da je rekao poslanik Alihi Salatu sam svi iz moga umeta, dakle svi ljudi koji dođu nakon mene ući će u džennet. Razimamo sumnje. Kaže, svi koji dođu nakon mene, svi iz moga umeta ući će u džennet. Osim onoga koji odbije. Kaže, osim onoga koji odbije da uđe u džennet, on neće ući u džennet, on je odbio da uđe u džennet. Kaže, oshabi, zar je moguće da će neko odbije da uđe u džennet? Zar ima neko da odbije da ulazi u džennet? nakon što su slušali iz plemenitih usta Allahov poslanika Alihi Salcom kakav je džennet i uživanje u džennetu. Zar ima neko da će opiti džennet? Kaže, men atoani da hrvim džennet, ona nasani fakareta. Onaj ko mi bude pokoran, koji se odazove onim sa čim sam ja došao, onom sa čim sam ja došao, on će uđu u džennet. A onaj ko se ne odazove, taj odbija da uđe u džennet. Pa dakle, što god naučimo iz svoje vjere, to ne učimo da bismo se hvalisali kako znamo i znamo, već učimo znanje nam je objavljeno da se radi. Znanje koje nam se govori, govori nam se da radimo po tome. Zatim nemojmo pitati zbog čega to tako, zbog čega ovo ovako, odnosno nemojmo ispitivati mudrost nekog propisa. Ako je mudrost tog propisa vidljiva, alhamdulillah, to čovjeka možda ponekad još učusti u praktikovanju tog propisa. Ali ako nije vidljiva, ne istražuju. Ne istražuju. Zašto? Zato što ha, počesto takvi ljudi već imaju informirano kod sebe mišljenje u glavu. Pa traži, traži, traga za to mudrosti, ne dođe do te mudrosti, ostavit će propis. Zato dakle od nas se traži da što je rekao Allah, rekao Allah, poslanik Ali i svakom radimo to, znali mudrost toga ili ne znali mudrost. Zašto? možda toga ovdje kod nas nema. U toga je nam kad pas nauče iz posude vodu, zašto tu posudu treba oprati sedam puta? Jedan put sa nekim dezinfekcijnim sredstvom. Zašto treba oprati tu posudu? Tako došlo je u Parisu, kada pas nauče posudu jednog od vas, dakle vodu pije iz posude, operite je sedam puta u Rahmine ili u vitora, Jedan put zemlju, zato u njihovo vrijeme zemlju. Tako je došlo za posude, dočim ovamo kada čitate hadise o lovu, Nećete nigdje naći hadise koji govori o lovu i onim kerovi koji se pomoju kerovima u lovu, nigdje ne stoji ono što ker uhvati ili ti donese nakon što uloviš da to treba prati sam. Zašto je to došlo ovako kad, su riječ, kad je riječ o posudama nije došlo ovako? Allah rekao tako, a to završeno, ja ga idem i istražujem mudrost toga zašto je ovdje ovako, zašto na drugoj strani nije. To od, na, od nas se ne traži. Da je bilo potrebno da mi to znamo, Allah bi nam pojasnio. Nije potrebno. Potrebno je da to praktikuješ ja, i od nas se to traži. Zatim ponovno se vraćamo. Ono što će nas učvrstiti u praktikovanju tih propisa, naredbi i ostavljanja onoga što je Allah zabranio jeste da volimo te propise. Da tjeramo svoju dušu, da zavolimo tu naredbu i da zamrzimo ono što nam Allah zabranio. I to je bitna razlika između vjernika i onih koji se pretvaraju. Vjernici što god praktikuju od to sa slašću praktikuju. Sa ljubavlju. Ako ne, onda se tjeraju da to zavode. Dočim monafici, licemjeri, njima je bitno samo da ih drugi vidi. Oni nemaju nikakve ljubavi prema tom propisu. Hm? Zato Allah subhanahu wa ta'ala u a, kaže, وَإِذَا مَا أُنْسِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُ هَذِهِ إِمَانًا Kada bude objavljena neka sura, munafici licemjeri kažu kome ova sura povećala ima. U Medini objavljuju se sure koje sadrže u sebi propise. Pa kada bude objavljena medinska sura sa tim propisima, kažu kome ovi propisi povećavaju ima. Praktikovo, ne praktikovo, kako god praktikovo, tvoj iman se neće povećati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Ali što se tiče vjernika, kako vjernici postupaju, što se tiče vjernika, njima svaka nova objavljena sura povećava iman i oni se raduju. Svakoj novoj suri, svakom novom propisu vjernici se raduju. Zato bismo mi trebali, kada god se upoznamo s nekim novim propisom, da ga praktikujemo sa ljubavlju. To je bitna odlika vjernika. I onaj koji na takav način bude praktikovao taj propis, ostraja će u obavljanju tog propisa. Zatim, od znakova da poštujemo šarijetske tekstove, da poštujemo Kur'an i Sunnet, jeste i da se svako od nas ne bakće sa Kur'anom i sa Sunnetom. Odnosno da svako ne tumači kur'anske ajete i hadisa Allahov poslanika imate nešto posebno i vrijedno u svojim kućama. Ili ne znam, imate neko dobro auto, skupocijeno auto. A kad vam se pokvali to auto, nećete ga odvesti bilo koje majstor. Već ćete odvesti u taj servis. Zašto? Auto velo platio, skupo platio. Ako ga odvedem bilo kome, on će mi još više pokvaliti. odvest čovjeku koji je pouznan, poznan, popravlja samo ta ovo auto skupo sam ga platio, držim do njega mnogo. A vjera nam je najpreča. Vjera nam je najskupo cijenjena. Zato nemoj da svako govori o vjeri. Danas svako govori o vjeri. I dokaz je koliko nam je vjera svijeta. To je najbolji pokazatelj koliko nam je vjera svijeta. Pitaj čovjeka iz medicine, zna se ko će odgovoriti pitanje iz medicine. Iz ekonomije zna se ko govori, ali iz vjeri ne zna se ko govori. Svako govori. To je dokaz koliko držimo do svoje vjere. A brojni kuranski ajati objavljeni su hadisi i pogotovo govora ashaba i kasnije učenjaka o opasnosti govora o znanju, o opasnosti govora o vjeri bez znanja. Koliko je opasno govoriti o vjeri bez znanja. I ovo stanje u kojem se nalazimo jeste rezultat govora neznalica o vjeri da on je rekao imam Gazali, rahimahullahu Teala kada bi ušutjeli, kada bi ušutjele neznalice, ne bi bilo izilaženja. Kada bi neznalice u vjeru ušutjeli, kada bi oni pričali, ne bi bilo razilaženje među muslimanima. Da govore oni koji doista imaju znanje, oni ako se raziđu, znaju kako se razići, kako postupiti, koje pitanje zavrijeđuje hm, da se malo zategnu odnosi, a koja pitanja dozvoljena je širina. Imam Šafija Rahimahullahu ta'ala raspravlja s čovjekom i kaže a, volio bi da istina dođe s tvoje strane. Kaže Imam Šafija, volio bi da istina dođe s tvoje strane. I uvijek je priželjkivao da istina, kada raspravljaju, kada diskutuju, da istina dođe od strane drugoga neodnika. Iznosi dokaze, iznosi dokaze. A, kaže, zašto? Zato što sam ja, kaže, u startu odmah odlučio da ću prihvatiti od koga god dođe istina. Da li na mom jeziku se opisala istina ili na, Pa ne znam da li on. Ne znam da li on. Ha. E, oni su znali kako se razići. Pa raspravlja se i Allah da istinu na njegovom jeziku, ona iskoči, odi. A imam šafija leti za njim i fatra govorimo. Pa kaže, ako smo se različili u ovom fikskom pitanju, ne mora znači da se mora i naša srca različiti. To znači da se naša srca mora i različiti. Ne. Pa zato učeni kad se raziđu, oni znaju kako se razići. Sa edebom, s ponašanjem, poznajem kako diskutovati i, razviti se. Mi ne se ne znamo, mi odmah za sva vremena križamo jedni drugi, odbacujemo jednu drugi, više nema ni salama, novotar, vakav, nakav, ovaj, onaj, najčešće s našeg jezika i glasi. A posle kad nama ljudi donesu dokaze, vidimo da smo mi bili najmoći takve etikete. Zato dakle o vjeri ne treba svako da govori. O vjeri ne treba svako da govori. I kada bismo mi imali jednu, dvojicu, trojicu ljudi, samo da oni govore o vjeri, samo da se oni pitaju fetve da nam izdaju, ne bi bilo ovako razilaženje među nama kao što. Ovo je rekao ovako, ovo je rekao onako, malo prije sam govorio, kod muslimana ljudi učeni trebaju se specijalizirati. Jedan za hadis, jedan za fik, jedan za kajd, jedan, za tefsir. Imam pitanje za kajda, zovem onoga i za kajda. Neću pitat svakoga, nego njega i za kajda. I nema više razilaženja među nama o kajda. Nema više razilaženja u fiku i osnovi. kod nas, svako govori. A rekao, brojni i opasni kuranski ajeti došli su o govoru o vjeri bez znanja. Zato svako od nas, a, kada bude upitan, jer kad poželi da priča o vjeri, nek se zapita. Zna on to je ne zna. Ako ne zna, nemoj se nimalo ljubiti da kažeš ne znam. Naši prethodnici, kada bi zastupali stavu izašli i svjetinji masama taj stav iznijeli. I ljudi se poveli za njima, praktikovali i kasnije ubijede, ubijede se da su pogriješili. Nisu se nimalo libili da izađu i da to istoj masi kažu pogriješio sam. Ljudi, ja sam pogriješio. Hm? Pa jedan od njih govorio, draže da budem. Dakle, makar me i ponizili ljudi, makar me ismijali. Šta je to? Danas, sutra, danas, sutra, samo mijenjaš mišljenje. Draže mi je da budem zadnji u karavani koja je na isti, nego da budem prvi da vodim karavanu ljudi koja je na isti, Na laži. Draže mi je da budem, pa makar zadnji, ali da sam na isti, nego da sam prvi, ali pa da sam na laži. A odlika je onaj da čovjek prihvati istinu kada se umiri da je pogriješio, alhamdulillah, treba čovjeku zahvaliti, da ti donese dokaze i kaže nije tako sinko, je ovako, dokaze govori tako i tako, tako. Ali rekao, kada god od nas neko hoće da govori o vjeri, bude upitan, hoće da da odgovor, neka sebe preispita prvo. Znam to pitanje, mi ne znam. Ibn Rajab al znate da Ibn Rajab al je čuo ima najbolji komentar na 40 nevi hadisa, kaže 40 godina već 40 godina nisam rekao ni jednu riječ, niti sam uradio jedno djelo, a da Allahu nisam pripremio odgovor za to. Ne ljudima. Već kad me pita sutra Allah, zašto si rekao to i to? Zašto si uradio to i to? Uradio sam zbog toga, rekao sam zbog toga. Pa kada god neko od nas poželi nešto da kaže, prije toga pripremio Allahu odgovor za ono što govori, za ono, za ono što radi lijepo su jedan drugoga posavjetovali učenjaci. Ebu Hafs posavjetovao Ebu Osmanu pa kaže, kada sjedniš pred ljude da im baziš, nemoj da te obmane njihova brojnost. Vazi sebi. Drži govor sebi, doma ljudima. Jer ljudi vide samo tvoju spoljašnost, Allah vidi tvoju otrašnost. Sebi govori. Nemoj govoriti Dakle, za ono što govoriš, pripremi odgovor Allah. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Araf 33. Kul, reci o Muhammed, innama harrama rabbi al-fawahiša ma zahara minha wa batan wa ithma wa bagya bi gajri haq wa an tushriku billahi ma lam nazir bihi sultana wa an takuru ala Allahi ma natalim. Reci o Muhammed, doista moj gospodar zabrani da se čini razvrat i tajni javni zabranjuje neopravdanu primjenu silu, zonu nasilja, zabranjuje svaki grije, zabranjuje širk, da se Allah usmatra neko ravan, u čijoj dozvoljenosti Allah nije objavio nikakav dokaz, Allah to zabranio i to neće oprostiti. I zabranjuje da se o njemu govori bez znanja. Jeste pravi, pet grija. U ovom 33. macu Allah subhanahu wa ta'la spominje pet grija I samo ti grijesi grijeha je još mnogo, ali ovdje u ovom majtu spomenu pet grijeha. Razvrat tajni javni, zolom nasilja da se čini nepravda, grijesi, pogotovo veliki, pogotovo opasan grijeh širk i zabranjuje da se o Allahu govori bez znanja. Kaže Ibn Okaj, čuli ste da je Ibn Okaj, veliki islamski učenjak Kaže, Allah je u ovom majtu poredao spomenuti grije. od najlakšeg do najtežeg. Allah je u ovom ajtu spomenuo grijehe i poredao ih od najlakšeg do najtežeg. Pa je najteži grijeh govoriti Allahu, Allahu je vjeri bez znanja. I onaj koji bude govorio Allahu je vjeri bez znanja, on će upasti u sve ove kasnije Onaj koji bude govorio Allahu bez znanja, upašće u širk. Pa će opisati nekoga kao što je Allah. Ili će Allah opisati kako su njegova stvorenja. Pripisat će neku osobinu stvorenja ili osobinu stvorenja Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada je učinio širkom, da će učiniti svaki drugi grijeh. Pa će onda ohalaliti tuđi imetak. Dozvoli da se čini nasilje na drugim drugima, Pa će onda ohalaliti inače spolni organ. Reći, taj nevjernik, taj nevjernica, onako kao što imamo danas, tako ljudi, taj nevjernik, njegova žena je dozvoljena no zabludjelih i zalutalih momaka i omladina. Sve do toga dovodi šta govora Allahoga znanja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zumer Kul hel jeste li ladine val ledine la ja'lemu, ennama je tedakkeru ulul alba. Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Mogu biti isti oni koji znaju i oni koji znaju? Ne znaju samo oni koji su razumom obdarjeni, koji imaju um, oni znaju. Allah pravi razliku između onih koji znaju i koji ne znaju, mi ne pravimo razlike. Mi od svakog slušamo, mi od svakog pitamo, svako od nas govori. Ebu Bekr radi Allah A pa on je bio najbolji čovjek nakon poslanika i vjerovjesnika. Islamski ti složni. Nakon svih poslanika i vjerovjesnika nije došao bolji čovjek od Ebu Bekra. Dakle, u ranijim generacijama, ranijim narodima, u vremenu Musa, Isa, Ibrahima, nije bilo boljeg ashaba od ashaba Muhammed Ali Isa u Samet Ebu Bekr najbolji čovjek. Čak se u Musnedu imama Ahmeda spomni hadis. svi oni koji su ocjenjivali hadise Musneda imama Ahmeda kažu da je ovaj hadis vjerovostan. Spominje se hadis kada bi, u kojem stoji kada bi na jedan tas vage stavio se iman Ebu Bekra a na drugi tas vage stavio se iman cijelog umeta Muhammed Ali Dakle, nakon Ebu Bekra, svi. Ovdje je ko? Omer, Osman, Alija, Sad ibn Ibn Al-Qas, Abdurrahman ibn Auf, svi, ashabi, nakon ashaba tabin, tabi tabi, ej, do svi. Kaže, prevagnuo bi, tas sa imanom Ebu Ali kaže Ebu Bekra, koja bi me to zemlja nosila i koja bi me to nebesa natkrivala ako bih ja Allahove vjere rekao ono što ne E zato je to generacija, ta generacija koja nikad se neće ponaviti. Zato što su poštivali šarijanski tekst. Nakon što je Ebu Bekri Omer ukoren, nikada se više, čuli ste prvi aj sura Luđurat, povodom njih je objavio. Dakle, i ti Ebu Bekre, ovakav ti je imao i za ti dženet i ti Omer isto u tebe bježao šeitan pređe na drugu ulicu, objava te potvrdila nekoliko puta, džennet je obećan, a nije ni tebi dozvoljeno da ideš ispred Allaha i Allaha poslanika. I nisu išli Odazivali se na ovakav način i bojali se Allaha subhanahu ta'ala ovoliko. Zato je to generacija koja se nikada više neće Kaže jedan od njih, na pitanje, na sva pitanja odgovara, ko može da odgovara na pitanje da daje fetve? Hm. Pa kaže, trojica ljudi. Onaj koji poznaje derogirane i derogirajuće ajete. Kod nas ima omladine koji ne znaju uopšte učiti Koran. Ali sjede u zid i pitaju što god hoćeš, odgovor ćeš dobiti. Ne znaju da uče Koran. Kod nas konkretno u jednom mjestu blizu mene došao čovjek drži ders, kufr, širk, kufr, širk, tagut, ovo, ono. Postoje dersa, halka. On se ne primiče u shafu. Šta je, kaže, ne znam dođe Odakle si naučio te propise malo prije što nam izračen. Kaže, onaj koji poznaje derogirane i derogirajuće ajte. Dakle, koji su ajte u kuranu dokinuti, s kojim ajte? Vladar koji bude prinuđen, nema savjetnika trenutno u sebe, pa bude prinuđen da izda propis. I kaže treći, znate koji treći, kaže, nam budala budemo, treće, treći, odjel bude u centru i što god bude upitan. Pa kaže ovaj jedan veliki učenjak, Mohamed ibn Sirin, Mohamed ibn Sirin, Mohamed ispoznati, kaže, ali ne znam derogira, ne derogiraj čaj. Nic sam vladar, ne bih volio da bude Milan treći. Ali kod nas, mnogi su tu treći. Kod nas su mnogi treći. Govori da to Allahove vjeri bez znanja. I mi dobro vidimo što god nešto novo naučimo, vidimo koliko ne znamo. I trebali bismo dakle da se sustegnemo. Na takav način držimo do svoje vjere, što ćemo dakle ograničiti se na ono što znamo i to govoriti. Ono što ne znamo, sustegnuti se od toga. Ono što nas udaljava od poštivanja Korana i Sunjata jeste svakako na prvom mjestu neznanje. Jer ono što čovjek ne zna, što nije naučio iz Korana i Sunjata, kako da to kako da to praktiku? Sigurno. Zato dakle, znanje na prvom mjestu moramo učiti. Zatim novotarija. Što god čovjek čini novih stvari u vjeri, svega to više odvodi od Korana i Suneta. Jer novotarija i Koran i Sunet ne mogu zajedno. Nove stvari u vjeri sa Koranom i sa Sunetom ne mogu nikako zajedno. Vjera je upotpunjena i završeno njeno objavljivanje, završena objava, završena vjera upotpunjena sve što dođe kasnije, to je nova stvar. Svi, i Allahov Lica, i ashabi, i četverica imama, Ebu Hanif, Malik, Šafija, Jahmed, svi su oni vraćali na Kur'an sunni, Svi su vraćali na Kur'an sunni. Niko od njih nije rekao uzmi od mene, ono što ja kažem, to je ispravo Već jedan učenjak kaže قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له الإسلام أخذ بالقال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتبى kaže imam Abu Hanife, ne priliči jednom muslimanu koji drži do svoje vjere, da se prihvati mojih riječi slijepo, ono što je rekao Abu Hanife, da se prihvati mojih riječi sve dok moje riječi ne uporedi sa Kur'anom i sa hadisom s kojim je Allah jedino zadovoljan. وقال مالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو القبول ومنه مردود سوى الرسول Imam Malik jedne prilike dok je sedio u mesčidu u džamu Allahovog poslanika alihi sallam, Imam Malik je bio u Medini, ukazujući prema kabru Allahovog poslanika alihi sallam, kaže od svakog čovjeka se uzima i odbacuje. Jedino od stanovnika ovog kabura od njega se sve uzima. Što je došlo od poslanika alihi sallam, što nam je naredio, sve se to uzima. Od svakog drugog se uzima i odbacuje. Uzima se samo ono što se slaže sa Koranom i sa sunetom, odbacuje ono što se ne slaže. وَشَافِعِيُّ قَالَ إِنْ رَأَيْتُمُ قَوْلِي مُخَالِفًا لِمَا رَوَيْتُمُ مِنَ الْحَدِيثِ فَضْرِبُ الْجِدَارَ بِقَوْلِ الْمُخَالِفَ الْأَخْبَارِ Imam Šafija kaže učenjacima hadisa, čuli ste se noć, dakle rekao je imam Ahmed u svom učeniku koji je bilježio hadise, Kaže, ako vidiš da se moje riječi razilaze sa onim što pišeš od hadisa, sa hadisom se razilaze da moje riječi odzite. Pa što je rečeno za imamo Šafiju? Rečeno je za imamo Šafiju da imam Šafija u ovom umetu ono što je sunce za Dunjavka. Koliko je sunce koristio u Dunjavku, toliko imam Šafija koristio na ovaj umet. Ali kaže imam Šafija, ako se moje riječi razilaze sa hadisom, moje riječi odzite. Hadisa se prihvati. وَأَحْمَدُ قَالَ لَهُمْ لَا تَكْتُبُوا Ma kultu, e, aslu delketu, kaže Imam Ahmed svojim učenicima, nemojte pisati od mene ono što ja kažem, već se vratite izvor. Vratite i preuzmite odakle sam ja preuzim. Svi su oni bili. I svi su oni, sve jedan imam, Jebu Hanife, imam i je Ahmed govorili, vjerodostan hadis moje Jer Vjerodostan hadis moje pravac. Ono što dođe u vjerodostajnom hadisu, tako se postupa. Zato što god čovjek bude više uvodio na oltar jer zasigurno bi se dalje od kitaba i sunneta. A ljudi omaraju se, omaraju se. Onaj koji čini na oltaru tako to djelo neće biti primjeno. Došlo je vjerodostojno hadisu kod Buhari, kod muslima u hadisu Ajša radi Allah vanima, da je rekao Allah u poslanika alihi u samom ko uradi neko djelo koje nije od naše vjere, koje nije bilo od naše vjere, to mu se djelo odbija, to djelo neće biti primjeno. A ima ljudi koji se umaraju, Jeste, oni će možda za nijed biti nagrađeni, ali za to djelo neće biti nagrađeni. Čitajte početak sure Gasim. Hm. Ko pamti suru u Gasim? Ko pamti suru u Allaha? To svako pamti. Suru El Gasije. Hel etake hadisa El Gasije. Uđuhu jevme izin Gasija. Amiletun nasira tasla naran Reci, je li ti došla vijest o teškoj nevoji? kada će neka napaćena lica biti prestravljena. Na kraju će završiti u vatre. Kažu komentatori Kur'ana jel ti došla vijest o sudnjem danu. Kada će na sudnjem danu napaćena lica, ona koja su se patila na dunjavku, biti prestravljena. Prestraviti se. Patili se na dunjavku, umarali se, slamali se, sutra na sudnjem danu prestravit će se. Gdje su ona djela koja smo čemu Umarili se na dunjavku. Na kraju će završiti u džahnemskoj Pa kažu komentatori, to su ljudi koji su radili djela, umarali se, slavili se u tim djelima, nisu radili. Ili radi Allaha, ili nisu radili onako kako je radi Allaha u samom To neće biti primljeno. Da bi djelo bilo primljeno kod Allaha, Allah je postavio uvjetu, Da bude radi njega, samo radi njega i da bude onako kako je činio poslanik alihi salatu kada kažemo ešhadu enne Muhammeden Rasulullah ja svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik na dunjavu je tako može svako da svjedoči i na dunjavu koju može svako da svjedoči Imaš čovjeka s ulice povesti reći kada svjedočim šta ti svjedočiti, nisam bio kod tebe, nisam čuo, ne znam u čemu je riječ ne može svako da svjedoči isto tako kada kažemo Ja svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik to treba dokazati Trebaš da znaš šta svjedočiš. Pa kažu ovo svjedočenje da je Muhammed Allaho poslanik, ali i salatu ima četiri uvjeta. Da prihvatiš sve ono čemu te obavistio. Da radiš ono što ti je naredio, da se ostaviš ono što ti je zabranio i da ne obožavaš Allah osim onako kako bi je on obožavao. To je dokaz da svjedočiš da je Muhammed Allaho poslanik činiš ibadet Allahu onako kako je on činio. Zbog čega je on došao? Došao zbog toga da nam pojasni kako činiti ibadet, s kojim ibadetom i kojim načinom je Allah zadovoljno I sada mi izmišljamo od sebe, kako je to naše svjedočenje da ga je Allah poslao nama. Zato dakle treba se dobro čuvati do njih stvari. I ovaj poziv svima nam, prvo meni pa onda Što god radimo u našoj vjeri, što god radimo od vjere, preispitajmo se, imamo li za to dokaz u Koranu ili sunnetu. Imamo li zato dokaz u Koranu i I ono što učimo, kod koga učimo, kod koga dolazimo na predavanje ili slušamo, sjedimo i slušajmo samo onoga koji govori, rekao je rekao je ovo, poslanik. Ja mislim, trebalo bi ovako, možda je ovako, to ti što misliš ostavio Ono što ne donese, zašto ne dokaz to nije znanje. Kako je rekao ابن القيم رحمه الله تعالى العلم قال له وقال رسوله قال صحابة هم أولي الإرفان ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان Znanje je ono što kaže Allah, što kaže Allahov poslanik, što su rekli ashabi tumačeći Kur'an i Sunnet. To je znanje. A nije znanje da se prihvatiš nečijih riječi, a ostaviš se riječi Allahov poslanika. Nije to znanje, već je to ludost, mu kaj, to je glupost. Pa Allah poslao poslanika da ti pojasni djelu i pojasnio ti detalje, ti tražiš tamo kod nekoga drugog. To je hmanuk, To je glupost. Zato dakle čuvajmo se dobro. Čitate sura al tako? Na zadnjoj stranici sura Al-Kahf stoje opasni ajit koji govore o Kul hel yunabbiukum bil akhsarin a'mal. Reci hoćete li da vas obavijestimo o onima čija će djela propasti. Kako ide dalje? Alladine dalle sajuhum fil hajati wa sun'a. Čija će djela propasti na sudnjem danu? Oni propast će djela onima čiji život bude izgrađen na tu, ne na kitabu i na sunetu. Koji su činili djela smatrajući da čine dobra djela, a nisu činili jahsebune ennehum jahsinane sunat. Smatrao se da čine velika djela, ali ta djela nisu bila na kitabu na sunetu i na na A mnogi od nas čine djelo. Mnoga djela čini, zato nemaju potporu kod danja Zato dakle, kada sjedimo, kada učimo, kada slušamo, slušamo dakle, tražimo dokaze iz Korana ja mislim, rekao ovaj šeh ovako, rekao, rekao onako, rekao ovaj učenjak ovako, to nije dokaz u Zbog čega je rekao, molim dokaz, a to, je dokaz. To je dokaz, treba da donese dokaz. Zato dakle vodimo računa šta praktikujemo, kako praktikujemo ja, svoju, svoju vjeru. Od prilike, to je bilo ono što sam mislio da kažem, ako neko ima nešto da pita, molim. iz ova tri predavanja, hutba i dva predavanja, poruka je svima nama koliko smo u mogućnosti doista zatražimo znanje, da radimo po tom znanju, da budemo bogobojazni. Ne možemo biti bogobojazni, a kako mi to prizivali sve dok ono što smo naučili ne budemo radili po tome. Što nam je naređeno, biti bogobojazan ne znači plakat i straha od Allaha i svoje oči iscrpiti od plaća. svih usput, nisput, preličat, od ono, hamla zikr, mnogo to je preporučeno. Jedan od dobrih, najboljih ibadeta da se Allah subhanahu wa ta'ala veliča i slavi. Ali to nije samo bogobojaznost. Bogobojaznost je da činiš ono što ti Allah naredio, da se ostaviš onoga što ti Allah zabranio. Da činiš ono što ti Allah naredio samo radi njega. I da ostaviš ono što ti Allah zabranio kada si u prilici da to činiš. Ništa te ne sprečava do straha od Allah. To je bogobojaznost. Gledajmo što je god moguće više da izgradimo kod sebe lijep moral, lijepo ponašanje, lijepo obhodimo. Jer to je najbolja metoda da se vjera drugima dostavi. Nama je naređeno da pozivamo i drugi, da vjeru islam širimo, da dostavljamo drugima. Najbolja metoda jeste lijepo ponašanje. Nećete naći osim vrlo, vrlo malo situacija da je Allah poslanik alihi salacom bio temperamentan. Da je na nekoga podigao glas. I ako nađete, vidjet ćete da je podigao glas, da je žestoko reagovao na svoje, možda najudobranije ashaabe. Na najučenije ashaabe. Dok tamo za, prema neukima, prema neznalicama, prema ljudima koji su živjeli u pustinji, dolazili njemu i griješili pred njim stvari za koje bi se čovjek uvatio za glavu, prema njima bi bio blag. Poznato vam je, dolazi čovjek, sjeti poslanika Alihi Salaca u jednom uglu mešćida sa svojim oshabima, u drugi ugao dolazi čovjek iz pustinje i krene komuna, da pa izvinete na izrazu, ovo ga malo nužno. Čovjek se ukrenuo u drugi ugao i ovo ga malo, malo Ja I ashabi da ga prekinu, kaže pustite ga. Čovjek krenuo, pustite ga da završi. Kada je završio, dođe ga. To što si uradio ima drugo mjesto za ovo je čamija, znaš, ovdje se klanja, ovdje se Allah spominje, nije mjesto čamija za to. Pa kaže čovjek, smijenuje se meni Muhammedu, Gospoda, smijenuje se meni Muhammedu i nikome više nema. Pored nas dvojice vidio, da je mogo biti nabijan. Pa kaže, smijenuje se samo meni Muhammedu, nikome više. Poslanica smijenuje se to, to samo kaže ono što je široko, Allahova milost je široka, pretekla njegovu srdu, nemoj da sužavaš samo na nas dvojicu. Ali ovamo kada je vidio Omera da čita stranicu te vrata, da se nije namutio poslanika Alihi Salatu sam samo potrvenio. Kaže, Omer ostavi. Da je Musa Alihi to sam sad živ, ne bi mu bilo ništa drugo osim da me slijedi. Slijedio bi mi on. Dolazi Muaz ibn Džebel, odnosno klanja s poslanikom Alihi Salatu sam zatim se vraća u svoj narod koji je bio na Hadžu, mjesto Kuba, dolazi do mjesta gdje je sada mešćit Kuba i tu ponovno on kao imam, pošto je bio najučeniji, klanja svome narodu jaciju. I jedno večer klanjao s poslanikom, ali i zatim se vratio u svoj narod i otpočeo jaciju sa surom od Dakara. A je učio suru od Dakara, 48 stranica. On uči na jaciji. A ljudi koji su ljudi, rade tokom dana, neki rade, neki ne rade. Jedan je radio cijeli dan, slušao on sad sura od Bekare, 48 strana na jacika. Ja to i čovjek ustanem i sam završi i postanem. Ono. Ali sam, sam završio čovjek i iz ovog hadisa mnogo izlačen. jer propis da čovjek kada je u potrebi može sam da se izvoji džemata da privede na nas kraju I kaže poslaniče, Moaz uči na jaci suru Bekare. I poslanik zove Moaza. A Moaz ima džebelja najučeniji ashabu halalu i haramu. Najbolje poznavao propis, najučeniji ashabu halalu i haramu. Pa kaže, zar ti mlaze da ljude odvodiš u smutnju? Zar ti da praviš smutnju među ljudima? Zar ti nije ušućivao? Nije ušućivao. Tako je postupao prema ashabima koji su imali znanje. Ali prema neukima koji nisu imali znanje bio je maksimalno blag. Zašto? Nedostaje da ih poduči i obično gledajte, dakle, oni su ti ljudi koji na takav način podučavaju Allahov poslanik Ali Salacom poslije su, poslije su ga slijedili, prihvatali to, drago društvo, Zato i mi gledajmo da uvješamo svoj, svoj moral. Kako bismo, dakle, dostavili godina, vjeru. Obavezno nam je da pozivamo koliko smo u mogućnosti, jer drugi prije svega svoje članove porodice, da popravimo njih, zatim, zatim drugi.